كتبت قصيدتي والقلب هدام وعيني لا تمل من البكاء وفكري يا صيحة بي شرود وشعري خط من قال قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون رسي الله كوفي يديني كافي كوفي نما ينارجنا بغسكدار سيطة وسلشان إذا مولي قوبا لنا إذا سنجد بوينا oni taj pod kojim ćete biti sakupani. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فعلى قفل الله سبحانه وتعالى نكي صلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم ننيغو فورو لتو أصحاب إسلام مؤمنة كوهو دوبرو سيدة سوم الغرام Dakle, draga braća, ovo je prvi des iz ilmu, mustalah al hadith iz terminologije hadisa. Mi ćemo inša Allahu ta'ala ovih nekoliko predavanja pokušati uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć da obradimo najvažnije stvari koje se vežu za mustalah al hadith, za terminologiju hadisa. Ova nauka je, draga braćo, kako bitna. Ova nauka je itekako, itekako bitna. Iz kog razloga? Iz tog razloga to za bilo koju meselu koju zastupaš moraš iznijeti dokaz, moraš donijeti dokaz iz Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Što se tiče Allahove knjige, Allahova knjiga je čitava vjerodostojna i u Allahove knjizi nema ništa, nešto, nema ničeg slabog ili nevjerodostojnog. Allah subhanahu wa ta'ala je sačuvao svoju knjigu od toga da se njoj nešto pripiše ili da se nešto u njoj izmijeni. Dakle, kao dokaz služi Allahova knjiga, ajet iz Allahove knjige, a zatim nakon toga odma na drugom mjestu sunnet Allahova poslanika sallallahu alihi wasallam. I da bi mesela koju zastupaš bila ispravna, prihvaćena, mora posjedovati ispravne osnove. A te ispravne osnove su Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam. I zato ako u jednoj meseli kao dokaz koristiš hadis, a taj hadis nije vjerodostojan, vjerodostojan onda tvoje dakle dokazivanje nije ispravno, nije ispravno i pada u vodu. Tvoje dokazivanje nije ispravno i pada u vodu. A onda kada je dokaz vjerodostojan, šarijatski dokaz, u ovom slučaju hadis poslanika sallallahu alaihi onda je dakle ispravna i sama ta mesela ako se shvati onako kako hadis poslanika sallallahu ve sellem onako kako treba. Dakle, u ovoj stvari se ogleda važnost ilmul mustalah al hadith i terminologije hadisa. Dakle, i samog ovog govora ste vidjeli da mustalahul Mustalah al hadis terminologija hadisa, nauka o osnovama i pravilima na osnovu koji spoznajemo stanje seneda i metna. Dakle, ovu definiciju da zapišemo. Terminologija hadisa je znanje o osnovama i pravilima na osnovu koji spoznajemo stanje seneda i metna. Možete odmah staviti u zagradi teksta u smislu prihvatanja ili odbijanja. Dakle, to je dakle definicija, draga braća, ilmul musalaha, terminologije hadisa, znanje o osnovama i pravilima na osnovu koji spoznajemo stanje seneda i metna u smislu da li se taj senet i metn može prihvatiti i poslužiti kao dokaz ili pak pri sebi možda posjeduje određenu slabost radi koje se ne može poslužiti, radi koje nam ne može poslužiti kao dokaz. Dakle, tema ilmu mustalaha jeste senet i metn. Tema kojom se bavi a ilmul mustalah jeste dakle senet i metn, a rekao smo vrijednost ove nauke se ogleda u tome što ona razdvaja vjerodostojne od nevjerodostojnih predaja kada je u pitanju hadis Allahova poslanika sallallahu ve selleme. Kada možda zapišete kao plod ili vrijednost ove nauke se ogleda u tome što ona odvaja vjerodostojne od nevjerodostojnih hadisa. Vrijednost ili plod ove nauke se ogleda u tome što ona odvaja vjerodostojne hadisa Allahova poslanika od nevjerodostojnih. Dobro. Da vidimo šta je onda to hadis. Koristimo riječ hadis hadis poslanika sallallahu alaihi selleme. Šta je dakle, šta znači to hadis kod prije svega hadijskih učenjaka? E, hadis u jeziku, u jezičkom smislu znači nešto novo. Hadis u jeziku znači nešto novo. Dok u terminologiji muhaddita hadis je sve ono što se pripisuje poslaniku sallallahu alaihi od riječi, dijela, potvrde ili opisa. Dakle, ovu definiciju zapišti. Jezički rekli smo, hadis je nešto što je novo. A u terminologiji kod hadisa, hadis, hadis je sve ono što se pripisuje poslaniku sallallahu alaihi selleme od riječi, tijela, potvrde ili opisa. Primjer za riječi poslanika sallallahu alaihi selleme Men beddele dinehu faktulu Ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Hadis je kod Hadis je kod Buharije. Men beddele dinehu faktulu. Ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Ovo dakle, riječi poslanika sallallahu alaihi Primjer dijela, znači možemo hadis da uzmemo da je poslanik sallallahu alaihi wasallam zaklao dva bijela rogata, rogata ovna. Dakle, ovo je postupak poslanika sallallahu alaihi wasallam na dan, dakle, kurban bajrama. Dakle, ovo je primjer za dijelo, za postupak poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dakle, pojašnjavamo mu našu definiciju. Primjer za potvrdu, u smislu da je neko da sahaba nešto uradio, a Allahom poslanik sallallahu to odobrio, potvrdio, dakle nije negirao. Da, pa, je, pa ga je pitao poslanik sallallahu wa sallam, pa je rekao, o Allahov poslaniće, sjetio sam se riječi uzvišok uzvišenog, La taqtulu anfusakum inna Allahe kana bikum rahima, nemojte ubijati sebe, zaista je Allah prema vama milostiv. Pa sam uzeo tejemmum i klanjao. Pa se poslanik sallallahu alihi vseleme nasmijao. Zatim isto tako primjer e, onih ashaba kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nemojte klanjati osim u Beni u plemenu Benu Kurejva. Pa su se ashabi nakon toga razišli u shvatanju riječi poslanika sallallahu alaihi sallam. Neki su ovo značenje uzeli u njegovom spornjem, bukvalnom smislu, da ne smiju klanjati osim kad dođu, makar i prošlo namasko vrijeme, jer je poslanik rekao nemojte klanjati osim u Benu Kureyva. Dok su drugi rekli ne, poslanik sallallahu alaihi je samo ciljao da požurimo, da brže odemo, da brže stignemo u pleme Benu Kureyva. Pa su obavijestili poslanika sallallahu alaihi sallam i poslanik nije negirao ni jednim, dakle ni ni drugima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije negirao ni jednim ni drugima. Taj to je primjer za to je primjer za potvrdu. Na. Primjer za sife, za opis. Ciljamo na opis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer smo na početku rekli da je hadis sve što se pripisuje poslaniku sallallahu alejhi ve Sve što se pripisuje. E sad sife, ovo svojstvo ili opis imamo fizički opis svojstvo poslanika, imamo moralni opis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jest opis njegova ahlaka, morala i tako dalje. Primjer za fizičko svojstvo. Na. Odlično, odlično. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeste. Zatim e, jeste da je imao pečat poslanstva. Zatim kako stoji u hadisu, poslanik je bio visok ili nizak čovjek. Znači nije bio ni visok, ni nizak, nego srednjeg rasta. Na, je bio pun, debeo ili je pak mršav. Opet dakle srednje, nije bio dakle ni e, debeo pun, niti pak mršav. Zatim isto tako bio je da, isto tako kose, da. To su sve dakle opisi poslanika, opis, to je sve opis poslanika, fizički opis poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da pređemo na ovaj drugi huluk, na moralni opis poslanika sallallahu alaihi Njegov ahlak je bio Kur'an. Poznat hadith Aisha radijallahu anha da je ahlak Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam bio Kur'an, to je bio je živi Kur'an koji, koji dakle hoda. Bio je živi Kur'an koji koji hoda. To je dakle definicija, draga braćo, hadisa kod, kod muhaditha, kod dakle učenjaka hadijske, hadijske nauke. Rekli smo sve što se pripisuje. Dakle, pod ovo sve što se potpisuje, potpadaju sve predaje. Bez obzira da li one bile vjerodostojne, da li bile slabe, da li bile hasen predaje, da li bile izmišljene predaje, sve što se pripisuje poslaniku sallallahu selleme, to se naziva hadisom. To se dakle naziva naziva hadisom i dok koristi u među sunnetu ovo dva sinonima taj. Rekli smo da je tema hadijske nauke sened i metn. Lanac i metn. Dakle, sened predstavlja lanac ljudi koji doseže do samog metna, do teksta. Sened, a koristi se isto tako i riječ isnad. Kažemo sened ili isnad i jedno i drugo, dakle to su sinonimi za jednu istu stvar, sened ili isnad. A metn, tekst, jeste ono što dolazi nakon, nakon seneda. Ova nauka, samo da je što napomenemo, draga braćo, ova nauka nije bila, kako da kažem, zabilježena, nisu postojali posebna djela na samom početku, to jest u vrijeme ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam jer su svi ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi selleme udul, pravedni i pouzdani. Svi ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi selleme su pravedni i pouzdani kako i ne bi kad Allah subhanahu wa ta'ala obavještavao o njima da su najbolja generacija, da su generacija kojima je zadovoljna Allah, zadovoljna Allah subhanahu wa ta'ala. I zato kad imamo u lancu ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi selleme nemamo potrebe da istražujemo je li on povjerljiv ili nije povjerljiv. Jer su svi ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam povjerljivi. Svi ashabi Allahova poslanika su povjerljivi. Ali dobro, kako da znamo ko je ashab? Abdullah ibn Maktum nije vidio poslanika sallallahu alaihi wasallam, ali je pored toga bio ashab. Kako to? <laughs> bio je slijep. Dakle, nismo da kažemo ko je vidio. Jer Abdullah ibn Maktum nije vidio poslanika sallallahu alaihi wasallam, zato što je bio slijep. Nego kažemo svako ko se sreo sa poslanikom sallallahu ve selleme vjerujući u njega i na tome preselio. To je dakle ashab. To je ashab. Inša doći ova definicija, samo kad već koristimo ovaj termin, da znamo na samom početku. Zato je neispravno da kažemo onaj koji je vidio. Jer među ashabima je bilo oni koji nisu vidjeli poslanika sallallahu ve selleme zato što su bili slijepi. Kao što je bio muezin poslanika sallallahu ve selleme Abdullah ibn Ummi Mektub. Zato kažemo svako ko je sreo poslanika sallallahu ve selleme vjerujući u njega. Dakle iz ovoga draga braćo ispada onaj čovjek osoba koja je srela poslanika, ali tada nije povjerovala u njega, a zatim nakon toga povjerovala. Dakle, ta osoba, povjerovala, a poslanik je već preselio, nije se više sreo sa njim. Dakle, ta osoba se više ne računa kao, kao ashab. Ne računa se kao ashab, već kao tabijina koji je sreo ashabe Allahova poslanika, sallallahu alaihi To je dakle definicija ashaba. I kada se nađe ashab, dakle, u e, senedu, onda nema potrebe da istražujemo. Jedino što ostaje, postaje, ostaje eventualno razilaženje među islamskim učenjacima, među lemom, da li je određeni čovjek od ashaba ili nije. Da li ima, ima suhbu, da li se sreo sa poslanikom sallallahu alaihi ili dakle, ili, ili nije. Na. To je dakle definicija ashaba. Rekao smo dakle u njihovo vrijeme nije bilo potrebe za ovakvom naukom u smislu se posebno pišu djela i knjige jer su svi ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve povjerljivi i pouzdani. Nakon toga dolazile su druge generacije. U islam su ulazili i ljudi, različiti ljudi. Među njima je bilo oni koji su islam i takvih je hvala Allahu uvijek bilo većina koji su islam prihvatali iskreno. Međutim imalo i oni koji islam nisu prihvatali iskreno nego su uvidjeli da se ne mogu suprotstaviti islamu oružjem, sabljom. Pa su pribjegli jednoj drugoj metodi, podmukloj metodi, a to je da su se predstavljali kao muslimani, da su prihvatili islam, a zatim nakon toga su nastojali iznutra da sruše islam. Zatim nakon toga su nastojali da iznutra dakle sruše islam i da poslaniku sallallahu alejhi ve pripišu ono čega je poslanik sallallahu alejhi ve čist. I ti takvi su zindici o kojima će biti riječ kada budemo govorili o izmišljenim hadisima i razlozima koji su doveli do izmišljanja, izmišljanja hadisa. Pa je tako, na primjer, jedan od njih, kada je trebao biti ubijen, jedan od zindika rekao, šta ćete, šta ćete, kaže, ako mene ubijete, šta ćete sa 4000 hadisa koje sam izmislio na Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pa mu kaže, abasijski vladar, jedan abasijski vladara, a gdje si ti od Abdullaha ibn Mubareka, još jednog drugog čovjeka, muhaditha, koji će sve te hadise odvojiti i ukazati na njihovu neispravnost. Ovi ljudi muhaditi ulema hadisa koja će ukazati na lažne hadise Allahova poslanika sallallahu alaihi sellem. Dakle, nakon toga ulazili su i drugi ljudi koji ni, čiji cilj, prevashodni cilj nije bio iskreno prihvatanje Islama, već nutarnje rušenje Islama, pa je došlo do pojavljivanja laži, zatim kasnijih generacija, e, nakon toga, nakon osnivanja mezeva, došli su ljudi koji su bili pristrasni ljudi, došli su oni koji su bili pristrasni, koji su e, čvrsto branili mišljenje jednog mezheba, čak šta više neki bi govorili, kao što je jedan hanefijski učenjak, sve ono što je oprešno našem mezhebu je ili derogirano ili protumačeno. Sve što je, kaže, oprešno našem mezhebu jeste ili derogirano ili, kaže, ili protumačeno. Pa je ta asub ili ta pristrasnost do te mjere, draga braću, došla da su neki rekli وَعَجَبًا لِمَا قَالُوا مِنَ التَّعَصُّبِ بِأَنَّ عِيسَى حَنَفِيَ الْمَذْهَبِ Kaže jedan od ovih hanefijskih učenjaka koji je bio hanefija pa nakon toga ostavio i vidio tu pristrasnost, kaže čudno je, u stihovima kaže, čudno je subhanallah, kaže to što su rekli da će Isa a.s. kad siđe biti hanefijskog mezeva. Dakle, dotle je došla ta, dopla ta mjera, ta asuba pristrasnosti, da su rekli da će Isa, ali nam kad se bude spustio, biti hanetijskog, biti dakle hanetijskog mezeba, a inša Allah ovome će biti riječi kada budemo govorili o malo više detaljnije o izmišljenim hadisima. Pa se dakle, draga braća, zbog ovih i drugih razloga pojavila potreba da se preispita stanje ljudi. Da se preispita stanje ljudi. U smislu da li su oni povjerljivi, pouzdani, da nisu možda slabi, slabog pamćenja i tome slične stvari koje utiču na ispravnost hadisa, pa je došlo dakle do osnivanja, draga braćo, ove, ove nauke, te je ulema e, počela da piše posebna dijela, zasebna dijela iz oblasti mustalahu al haditha, terminologije, dakle, hadisa. Prvi koji je napisao dijelo iz ove oblasti, draga braćo, jeste Ebu Muhammed Hasan ibn Abdurrahman, poznat kao Rame Hurmuzi. Rame Hurmuzi. Zapišite dakle. Najpoznatija djela, ovako najpoznatija djela iz ove oblasti. Prvo dakle djelo El muhaddithu al fasil bejna rawi wal wa'i. Ili kako bi ga preveli jasno razdvajanje, jasna razlika između ravije, slobodno neki prijevod kažem, dakle neka jasna razlika između ravije, ravije dakle koji prenosi i wa'ija onaj koji čuje, koji sluša. Na a napisao je dakle Ebu Muhammed Hasan ibn Abdurrahman poznat kao Errame Hurmuzi taj koji je preselio 360. hijđarske godine između ravije dakle i vaija ravija onaj koji prenosi a vaija onaj koji sluša isma'u wa'u <laughs> između ravije i vaje napišite tako pa posle nakon toga ravija onaj koji prenosi vaija onaj koji, koji sluša na Zatim imamo dijelo Ma'rifetu ulumil hadith od Hakima. Od imama Hakima. Ma'rifetu ulumil hadith. Poznaja hadijskih nauka. Od Hakima Nejsaburija. Imam Hakim ima koje je poznato djelo, draga braća? Mustedrek. Na, taj. Mustedrek, dakle, od imama Hakima Nejsaburija. Zatim imamo djelo, navodimo poznatija djela. Imamo dijelo ulumul hadith od Amra, Uthmana ibn Abdurrahmana koji je poznat kao Ibn Salah. Poznat je kao Ibn Salah. Ulumul hadith, hadijske nauke od Amra, Uthmana ibn Abdurrahmana koji je poznat, ako hoćete može samo Ibn Salah. On je poznat kao Ibn As-Salah. Imate određenu učenjaka koji se poznati ili pod određenim kunijetom ili pod određenim imenom iz grada iz kojeg potiče, kao što je na primjer Buhari. Koliko je ljudi koji znaju, znaju ko je Buhari. Ali koliko oni koji znaju kako je njegovo ime, pravo ime? Muhammed ibn Ismail. Na, to je dakle imam Buharija. Čak što više koliko je oni koji sebe smatraju Hanefijama, a da ih pitaš kako se zvao, imam Ebu Hanife, ogroman broj njih možda ne bi znao. Ogroman broj ne bi znao. Na, kako se zvao imam Ebu Hanife? Na, Nu'man ibn Thabit. je. Zatim imamo, da spomenu dijelo od imama Nevevija, et takribu, et tajsiru, li ma'rifati sunan al-bashir al nadir. Ovo je djelo od imama Nevevija. Što bi olak, neki prijevod nas značilo, e, zbližavanje i olakšavanje spoznaje sunana al-bashira, a bashir je onaj koji donosi radosne vijesti, en nadira, to je onaj koji upozorava ciljana poslanika sallallahu alaihi wasallam. Na. Et takribu wa tesiru li ma'rifati sunan al-bashir al nadir, dakle približavanje i olakšavanje spoznaje sunena El Bešira En Nezira Rekli smo šta je Bešir i En Nezir Ovo dijelo je napisao imam Muhiddin En Neovi Imam Neovi Poznati, poznati učenjak Na. A komentar ovog dijela je napisao imam Sujuti Rahimahullahu ta'ala Komentar ovog dijela dakle, koje smo spomenuli od imama nevije je napisao imam Ebu Bekr Es Sujuti možemo zapisati jedno dijelo od kasnijeg učenjaka Kawa'idu et tahdith od imama Muhammeda Dina el-Kasimija. To bi otprilike značilo pravila prenošenja hadisa. Ovaj učenjak isto ima jedno poznato djelo iz oblasti tefsira. Ima svoj tefsir, poznat kao tefsirul Kasimi, Kasimijev tefsir. Na. On je preselio hiljadu 332. godine, hiđarske dakle godine, 1332. godine, što znači prije to i tačno, u stvari nema ni 100 godina, jel? 1332. sad smo ili, sad smo ili 429. ja, tamo. Kavaju tahdid pravila, pravila prenošenja hadisa, tako neki slobodan otprilike prijevod. To ima dakle još dosta tih knjiga iz ove oblasti, mi smo spomenuli neke od tih poznatijih dakle dijela draga braćo. Na. Taj da pređemo na jedno jako bitno poglavlje iz ove nauke, a to je podjela hadisa s obzirom na način koji je dopreo na nas. Podjela hadisa, imamo nekoliko vrste na, koji se, na osnovu koji se hadis dijeli. Imamo podjelu na osnovu, ovu, ovu podjelu koju smo sad spomenuli, na osnovu toga kako je do nas doprao hadis. Imamo podjelu na osnovu vjerodostojnosti i tako dalje. Dakle, prva podjela koju ćemo obraditi jeste podjela hadisa s obzirom na način koji je došao do nas. S obzirom na ovu podjelu, draga braćo, imamo dvije vrste hadisa. Imamo dvije vrste hadisa. Imamo mutevatir hadise i imamo ahad hadise ili ahad predaje. S obzirom dakle, na ovu podjelu, imamo mutevatir hadise i ahad i ahad hadise. Mutevatir u, u, dolazi od riječi tevatere, što znači taba uzastopno slijedjenje ili pak dolazak nečega jednim za drugo i tako dalje. A sa terminološke strane mutevatir predaja jeste predaju koju, koju prenosi veliki broj ljudi, veliki broj ljudi, tako da adet ukazuje da se oni ne mogu složiti na ne mogu složiti dakle, na laži. Dakle, prenosi, tako veliki, prenosi veliki broj ljudi i adet ukazuje da se oni ne mogu složiti na, na laži. Dakle, mutevatir predaja ili mutvatir hadis jeste hadis koji prenosi veliki broj ljudi tako da adet ukazuje da se oni ne mogu složiti na ne mogu složiti na laž. Laž. Mi ćemo da pojasnimo šta dakle ovo, šta, šta znači ove riječi. Time što ćemo da spomenemo, dakle, šartove mutevatir predaje. Koje su to šartovi ili uslovi mutevatir predaje? Koji su šartovi da, koji se moraju ispuniti da bi jedna predaja bila mutevatir predaja? Dakle, uslovi ili uvjeti mutevatir predaje. Uvjeti mutevate predaje, a kroz ove uvjete pojašnjavam ovu definiciju koju smo sad spomenuli. Dakle, prvi uvjet, pod broj jedan, draga braćo, jeste da prenosi veliki broj ljudi. Da tu predaju, da taj hadis prenosi veliki broj, veliki broj ljudi. A zatim se nakon toga ulema razilazi koji je taj broj koji je neophodan da bi jednu predaju smatrali mutevatir predajom. Ovdje, dakle, po ovoj koju radimo od imama, od doktora Mahmuda Tahana, on je odabrao mišljenje da je to, dakle, deset ljudi. Dakle, da je najmanja granica deset, deset ljudi, ali rekao ima razilaženja po pitanju, po pitanju ovog, ovog broja. Dakle, ovo što je Musanik pisac ove knjige odabrao jeste da se uslovljava da postoji najmanje deset ljudi. Dakle, najmanje deset, deset ljudi. To je prvi, prvi uslov, draga braća. To je prvi uslov. Drugi uslov, a to je da u svakoj generaciji postoji ova brojčanost. Šta ovo znači? Znači da prije svega trebamo imati deset ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wa koji prenose jedan hadis. Zatim nakon toga moramo i u generaciji tabi'ina isto tako posjedovati deset, deset tabi'ina. Zatim isto tako u generaciji tabi tabi'ina isto tako moramo imati deset dakle tabi tabi'ina. Ako bi makar samo u jednom dakle ovom stepenu, jednom sloju ili jednoj generaciji ovaj broj ispao bio manji od deset, onda više ta predaja neće biti mutavatir predaja onda se ta, onda ta, ta predaja više neće biti mutevatir, mutevatir predaja. Jer jasno ovo. Dakle, ova brojčanost, draga braćo, mora, mora postojati u svakoj, u svakoj generaciji dok se hadis normalno ne zabilježi. Dok Buharija, na primjer, ne, ne ne zabileži taj, ne zabilježi taj hadis. Na. Zatim, nakon toga, da adet ukazuje da se oni ne mogu složiti na laži. Ovo je treći uvjet. Da adet ukazuje da se oni ne mogu složiti na, ne mogu složiti na laži. Dakle, imamo veliki broj ljudi Jedni su iz Šama, drugi iz Misra, treći iz Hidžaza, primjer navodimo, četvrti iz Jemena, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, nisu se sreli, a, to, a pored toga, a pored toga prenosi dakle, jednu istu, jednu istu predaju. Dakle, adet ukazuje da se ovi ljudi ne mogu složiti na, ne mogu složiti na laži. Dakle, ogroman broj ljudi, a većina njih se nije uopšte ni srela, ni razgovarala, kada dokazuje da u ovakvom slučaju da se ovi ljudi ne mogu složiti na laži. Da se ovi ljudi ne mogu složiti na laži. I četvrti uvjet, zadnji uvjet, a to je da oslonac njihova habera bude dakle el his. Da oslonac njihova, njihova habera, njihove predaje bude čulo. Pa da, kao na primjer da kažu čuli smo ili vidjeli ili dodiru dakle nešto što je biva čulom. Stavite u zagradi kao da kažu čuli smo, vidjeli smo, dodirnuli smo i tako dalje. Dakle da ne bude da ne bude to što spominju ipak to što prenose da ne, ne bude osnovac njihova e, razum i to opet onaj iskvareni razum kao što imate puno ti filozofa na primjer ogroman broj filozofa da ne kažemo svi filozofi koji na primjer smatraju Hudusul, alem, zastupaju stav Hudusul alem u smislu Adama huduthul alem da je svijet oduvijek oduvijek postojao. Da je svijet oduvijek, oduvijek dakle postojao. Dakle, jako imamo veliki broj tih ljudi, filozofa, ali ovo nije motivator predaje koja se, predaje se prihvata, jer ovo nije, nije oslonac njihove predaje, čuli smo, e, dodirnuli smo, vidjeli smo i tome slične stvari, već se oslanjaju na svoj razum i na svoje, dakle, bolesno i pogrešno bolesno i pogrešno shvatanje nam. Kakav je propis Mutavatir hadisa? Da li se može mutavatir hadis odbiti ili obaveza prihvatiti mutavatir hadis? Obaveza je dakle prihvatiti mutavatir hadis. Onaj ko odbije hadis koji je mutavatir, nakon što sazna da se radi o mutavatir predaji, takav je izašao iz dina Muhammeda sallallahu alaihi i ne samo kada je u pitanju mutavatir hadis, već kada je u pitanju i običan hadis, bilo koji hadis, draga braćo. Kao što kaže Ishaq ibn Rahaway, Ulema je složna da onaj ko odbije nešto iz Allahove knjige ili sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam da je taj, time izašao iz Allahova dina. Ali normalno najprije što sazna da se radi o da se radi o Allahove vjeri i sunnetu poslanika sallallahu alaihi selleme. Dakle čovjek sazna na primjer sazna da je brada sunnet poslanika sallallahu alaihi Seleme. Kad kažem sunnet, silam u hadiskoj terminologiji, ne u fikskoj terminologiji. <laughs> Jer je brada sunnet koji je vađib. Brada je sunnet koji je, koji je vađib. U kom smislu, draga braća? dakle, kada ha, muhaddisi definišu sunnet, kažu, kao što smo rekli kada je u pitanju hadis, to je ono što se pripisuje poslaniku sallallahu alihi wa od govore, riječi, dijela, postupka, sifeta, svojstva i tako dalje. A kada fakihi, pravnici definišu sunnet, kažu, to je ono, ako čovjek uradi, dijelo Koje čovjek ukoliko uradi, ima, ima nagradu. A ako ga ostavi, nema kazni To je sunnet definicija sunneta kod, kod dakle pravnika. A kod ulema akide sunnet je ono što je oprečno bidatu. Sunnet je ono što je oprečno, što je oprečno dakle e, bidatu. I zato ako uzmemo u obzir hadijsku terminologiju, terminologiju muhadisa, onda ćemo reći brada je sunnet. Jer dakle to je opis e, poslanika sallallahu alaihi ali ako uzmemo e, značenje, terminološko značenje kod fakiha, kod pravnika, onda je brada šta? vađib. Zato što ostavljanjem brade čovjek biva, biva dakle grešan. Brijanjem brade čovjek biva, biva grešan. I zato kažemo, brada je sunnet koji je vađib. Dakle, sunnet u smislu da je poslanik sallallahu alaihi wa radio, da je pustao bradu, a vađib u smislu da onaj ko ostavi takvo takav dakle zaslužuje kaznu jer je poslanik sallallahu alejhi naredio da se pušta brada u poznatim u poznatim dakle Eh, hadisima koji su kod Buharije, Muslima i drugih i drugih muhaddisa. Isto tako kažemo i za namaz na primjer. Namaz je sunnet koji je koji je U kom smislu sunnet? Da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao. Kod dakle hadijskih učenjaka namaz jeste jeste sunnet u smislu da se da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao klanjao namaz. Ali kada je u pitanju fik, kada je kod pravnika, onda je dakle namaz vađiv. Jer ostavljena namaza čovjek zaslužuje zaslužuje kaznu i kako dakle veliku kaznu, to je s time postaje murted po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka i onda slijede na hadis koji je brat spomenuo dakle na početku men beddele dinehu faktulu ko promijeni svoju vjeru ubijte ga na dakle obaveze draga braćo prihvatiti mutevatir obaveze prihvatiti mutevatir predaju i onaj ko odbije i negira mutevatir predaju nakon što sazna i jasno mu je da se radi o mutevatir predaji takav izlaz iz dina Muhammeda sallallahu ve selleme jer poriče ono što ono sa čim je došao Allahu poslanik sallallahu ve selleme a poricanje makar jedne male sitne stvari sa kojim je došao poslanik sallallahu ve selleme jeste dakle kufr podjela mutevatir predaje imamo dvije vrste mutevatir predaje imamo mutevatir al-lafzi ili tekstualni mutevatir da se tako izrazimo a to je predaja koja je došla mutevatir, mutevatirom i tekstualno i smisalno. I misaono. Na. Predaja koja je došla i tekstualno i misalno. Taj, u kom smislu? Dakle, da imamo predaju, draga braćo, mutevatir predaju koja se prenosi u istoj formi. Dakle, tekstualno ona je potpuno ista. Sve ravi ovu predaju prenose, prenose dakle, istim tekstom. I značenje je također, dakle, isto. Nema promjene u, nema promjene u značenju. Nema promjene u značenju. Primjer toga, da zna neko možda od vas primjer mutevater predaje, kada prenosi veliki broj i ashaba i tabi'ina i tabi tabi'ina istom dakle kontekstu. Isti je dakle, iste riječi. Poznati hadis. Men kezebe alejje muta'amiden fel jetebeuva maq'adahu minan To znači, ko, nam, ko namjero na mene slaže, neka sebe pripremi mjesto u džahennemu. Ko namjero na mene slaže, neka sebi pripremi dakle mjesto u džehennem. Ovaj hadis, draga braćo, prenosi preko 70 ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Preko 70 ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. To je dakle mutevatir predaja. Predaja koja i jezički, dakle, kada je u pitanju tekst, je ista ko dakle svi, a iz druge strane, dakle, i značenje je normalno, i značenje je normalno isto. Naam. Imamo mutevatir, drugi dio mutevatir predaje jeste mutevatir el manavi Mutevatir u značenju. Mutevatir el manavi Ma'na znači značenje. Čujete kad neko priča, na kaže jani, ona uzriči za jani, znači znači. Ne. Koja je to predaja koja je mutevatir u značenju? To je ona predaja, draga braćo, gdje tekst, dakle, e, nije isti. Ali se u značenju prenosi neka određena stvar. Mutevatir, veliki broj, prenosi, dakle, u značenju tu, u značenju predaju, e, tu predaju. Kao na primjer, imamo veliki broj da je, hadisa da je poslanik sallallahu ve selleme podizao ruke prilikom učenja dove. Kada bi učio dovu poslanik sallallahu alejhi ve selleme podizao ruku. Ali nemamo na primjer hadis poslanik sallallahu ve selleme kada bi podizao kada bi učio dovu podizao bi ruke. Da je ta vatir predaja. Već imamo putevatir u značenju u smislu da je poslanik sallallahu da bi poslanik sallallahu prilikom dove podizao dakle ruke. Pa tako na primjer prilikom jedne dove poslanik podigao ruke salatu istiska na primjer e, u nekom drugom primjeru bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme podigao ruke, dovio i tako dalje. Dakle imamo predaje da bi poslanik podizao ruke prilikom učenja prilikom učenja dove. I to su dakle predaje koje su mutevatir predaje u značenju. Mutevatir predaje u mutevatir predaje dakle u značenju. Zatim isto tako Imamo mutevatir predaje kada je u pitanju podizanje ruku u namazu. To su isto tako mutevatir predaje. Dakle, tekbiri. Ne ciljamo na početni tekbir, koji je dakle rukn, već ciljamo na tekbire prilikom odlaska na ruku i vraćanja sa rukua. I tu su dakle mutevatir, mutevatir predaje u, u dakle u značenju. Na. I mutevatir predaje, draga braćo, je dosta malo. Dakle, mutevatir predaje jeste, je dosta, je dosta malo. Dakle, veliki broj ili većinski dio hadisa jesu jesu ahad hadisi ili ahad predaje. A predaje koje su mutevatir, njih je dosta, njih je dakle dosta malo. Predaje koje su mutevatir, njih je dosta, dosta dakle malo, a i Ulema je napisala posebna djela u kojem su sakupili mutevatir hadise shodno dakle onoga što je dopralo do njih. Dobro, to je u cjelini dakle spomenuli smo pošto je vrijeme već dosta prošlo, to je u cjelini, draga braća, vezano za mutevatir predaje. To je u cjelini vezano za mutevatir predaje. Dakle, rekao smo, određeno ulema je napisala djela, kao što je, na primjer, Imam Sujuti, El Ezharul Mutenatire fil Ahbaril Mutewatire. El Ahbaru, El Ezharul Mutenatire fil Ahbari El Mutewatire. Imamo isto tako djelo, Qatful Ezhar, također od Sujutija, i imamo nazmu El Mutenatir min al Hadithi El Mutewatir od učenjaka Ketanija. To su neka od najpoznatijih djela u kojima su ovi učenjaci spomenuli mutevatir, mutevatir dakle predaje. Da se zustavimo onda inša Allahu ovdje, a na sljedećem dersu inša Allahu ta'ala ćemo govoriti o ahad predajama, o ahad predajama podijeli ahad predaja i tako dalje. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva dunjaluka i dunjalučkih iskušenja. Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da se dunjaluk nastani u našim srcima. Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grije i da nam se smiluje. Ekulu qavli hada wa astaghfiru Allahe li wa lakum wa jazakum Allahu khaira. فأمتنا تذيب القلب همًا وواقعنا المعاصر في الارتواء فتشريد وهتف واغتصاب وذبح للشيوخ وللنساء سلوا بغداد كم علج عليها سلوها عن دماء الأتقياء سلوا الأفغان عن جرح قديم سلوا كابول عن نهر الدماء وأقصانا يدنسه قرود فيا لله من جرح الإباء أصبح من بني قومي أناس كما قال ابن جهم في الهجاء إذا ما عد مثلهم رجالا فما فضل الرجال على النساء فما فضل الرجال على النساء هبوا يا حماة الدين هبوا إلى جنات ربي ذي العطاء وجدوا في النفير إلى الجهاد تخشوا سوى رب السماء أيا رباه وفقنا جميعا لنصرة ديننا يوم النداء وأمن روعنا رب العباد وثبت جندنا يوم اللقاء وثبت جندنا يوم اللقاء لقائي وثبت جندنا يوم القيامة